Nora och Amelie. Hej. Hej. Hello. Hur är läget? Mm, det är bra. Mm. Lite trött. <laughs> <laughs> lite trötta. Sluta. Nej, lite det bakis men sådär på ett mysigt sätt. Bakismyset. Mm. Vad, vad, har du, vad har du varit ute på för... Um, Bakisturné, eh, Bakis, på, <laughs> på stök, stökigheter mm. igår. Eh, jag har varit i Göteborg. Mm det känns som att det, jag bara är full i Göteborg. Så att jag har varit full i Göteborg och kom hem för en timme sedan. Är det någon där ute som lyssnar som har varit nykter i Göteborg någon Jag tror, hoppas det. Never. never. Never. Nej. Så att jag kom direkt från tåget hit. Så det var jättetrevligt. Har du varit eh, Superstar DJ eh, på Sveriges framsida? Exakt. Jag har spelat skivor med vår kära vän Kakan, mm. som väl också varit med i den här podden ja. säkert, i tidernas begynnelse. En riktig favo. En riktig favo. Ja, vi spelade back to back igår. Och det var onsdag, fast det var ändå röjigt. Lillördag. Mm. På Jack idag. Mm. <gasps> Exakt. Ni är ju också gamla goa favoriter i den här podden. Uh, ni har varit med en gång ja. innan. Ja, det var, det ganska länge sedan. När var det? 2014? <laughs> det känns som oh att... My god. Oh my god. Så länge sedan. Nej men det var länge sedan. Namaste. Gänget. Precis. Nu, precis som då, precis som nu, så är ni lite decimerade. Eh, ja. Egentligen borde vi ha eh, Sofia Neves med oss, Seven Neves. Men mm. hon fick ju vara här själv en gång för inte så himla länge sedan. Det tyckte jag verkligen hon förtjänade att vara också. Ja. Att hon fick ett helt avsnitt. Ni, får, ni som lyssnar får gräva fram det också, för hon är en riktig pärla. Ja, mm. hon är våran sista hand. <laughs> Va? I våran. <laughs> träd av händer. Ja, hon är en stöttepelare. Ja, Mm. Vad har ni för, för roller i er trio? Er DJ-trio? Amelie-chef. Mm. Alltid varit. Jag har alltid varit chefen. Tycker om att göra saker på sitt sätt, för annars blir det kanske inte... Men vad är du då? Nej, jag vet verkligen inte vem jag är. I vår... Clownen? Nej. Clownen? Nej, det är det ju inte. Men lite. <laughs> Okej, clownen, chefen och eh, vem är det vi Och stöttepelare Sofia. Ja, Gud vad fint. Idésprutan Sofia också. Verkligen. Verkligen. Nej, men du är inte bara clown. Förlåt att jag sa sådär är klistret. <laughs> som du är håller klistret! Oss samman. Du är klistret! Clownklistret. Ja. Den tokiga som... Ja. Fint. Perfekt. Ja, <laughs> perfekt. Vad <laughs> Terapi. Ni, Gruppterapi. Ja. Ni har som eh, alla andra gäster också tagit med er några låtar som ni gillar just nu, som är mm. nya de senaste veckorna, typ. Mm. Uh, jag och Peter som är på podden har gjort samma sak vi varvar lite. Jag tror att det kan bli ganska skitsår den här gången, men det känns ju kul. Mm. Vi börjar med någonting som eh, det har snackats en del om i veckan. I don't blame you much for wanting to be free. I just wanted you to know. Swiss only let the beat rock. Southside niggas that know me best. I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. God damn! I made that bitch famous. For all the girls that got dick from Kanye West. If you see him in the streets, give him Kanye's best. Why? They mad they ain't famous. They mad, they still nameless. Talk that talk, man. A man in the store trying to try his best, but he just can't seem to get Kanye fresh. But we still hood famous. Yeah, we still hood famous. I just wanted you to know I've loved you better than your own candy from the very start. I don't blame you much for wanting to be free. Wake up, Mr. West. I just wanted you to know. I be Puerto Rican Day Parade floating. That Benz Marina Del Rey coasting. She be Puerto Rican Day Parade waving. Last month I helped her with the car payment. Young and we alive. We never gonna die. I just copped a jet to fly of a personal debt. Put one up in the sky. The sun is in my eyes. Woke up and felt the vibe. No matter how we never gonna die. I just wanted you to know. long to be free. I just wanted you to know. Nina Simone där på slutet, så himla fin den där gamla låten Do what you gotta do. Verkligen. Mm, verkligen. vad, eh, har, ni, har ni lyssnat någonting på The Life of Pablo? Eh, Kanye Wests nya album? Jag har lyssnat lite grann. Mm, det är ju rätt svårt att liksom få lyssna på det, för att han är ganska bestämd över vad det får finnas ja. och, och höras och sådär. Ja, jag eh, försökte verkligen hitta ett smidigt sätt att få ner den till igår. <laughs> Mm. Men jag är också världssämst på att söka på internet. <laughs> Okej, men du är ju ung. clownen. clownen. <laughs> ja, Nej, Tack. det är du inte. Du, du, du är inte IT-experten i Namaste-gänget? Eh, absolut inte. Okay. Jag vågar knappt fakturera själv. Amelie får hålla mig i handen. det är ehm, sant. Mm. Men eh, det lilla jag har hört är typ framförallt den här låten ett mm. par gånger. Det känns eh, som hitten på något sätt. Ja, verkligen jag gillar den asmycket. Och jag har en känsla av att albumet är väldigt, väldigt bra. Eh, Den här låten, ja men Amelie, du får också eh, svara. Var har du hunnit lyssna? det här var det första jag någonsin har hört. Är det så? Mm alltså liksom... från <laughs> någon <laughs> musik du har... Nej men alltså från den här skivan. Du har liksom men skitit det... i den? Ja, men alltså jag är inte superintresserad av Kanye West. Va? God, Nej, det personen hela Förlåt. Verkligen. Men det mm. är för att jag vet att jag, man kommer höra det så mycket sen ändå. Ja. Men och jag kan typ, också vara lite det är ju faktiskt. hits, så att jag blir så här, ja. Fast det är ju inte Nej, just den här skivan känns som att det är vassa så collage. Det är nästan som mm. lite bara okay. DJ-set med massa... Men den här låten är så här hittig ändå. Man känner igen det. Alltså det här mm. låter som Kanye West. Jag vet att jag kommer ja, gilla verkligen. det. Men den här känns jätteannorlunda från JC-skivan till exempel. Så men det den har jag ändå inte hört. Ja, jag förstår. jag förstår. Jag, eh, ah, jag, <laughs> jag körde någon slags rant på Facebook idag om att jag vill, eh, jag vill ha den här låten med dudesen bortklippta. Mm. Att det var skönt att få bort Kanye och Swiss Beats som kör någon slags så här DJ Klabbe. Men då är det ju en pepp. <laughs> mysig Rihanna-låt. ja, men då skulle det liksom vara en, eh, en Nina Simone-cover med mm. Rihanna och lite så här Sister Nancy, den här fina melodin det som kan ligga och skvalpa. Perfekt. Visst, hade men det. det är lite som den här Deshloaf-låten, alltså med Hennessy and You, när det kom så mm. bara med Deshloaf. Alltså ja. utan, alltså jag Lil gillar Wayne. Lil Wayne, mm. men mm. utan typ det här grova sex sensuella Exakt. i låten. Det var också väldigt skönt. Så det kanske är någon som gör en mix av det här. Och man kan klippa bort J. Cole i men, Jeremy's Plane. Men då slutar det ju vara en Kanye West-låt. Ja, det är, det är lite det jag försöker säga. Ja, du, ah, du bara mindre Kanye. <laughs> mindre Kanye. Nej, men ja. Jag var ju det tycker jag är typ roligare att lyssna på. alla Musikmässigt. Jag var ju och kollade på den här visningen som liksom streamades över hela världen från eh, ah. Madison Square Garden när han eh, mm. hade lyssningsparty eh, mm. för 20 000 bass och <laughs> eh, samtidigt visade sin nya kollektion. Det var nog ganska mäktigt. Alltså, det jag var tror nog att jag hade gråtit. Jag tycker att det där ja. låter asfett. Det är där, alltså, mm. alltså, jag tycker nog att så här, jag omfamnar honom som person så extremt mycket. Ja, men det gör ju alltså, jag Han gör ju också svinbra alltså, musik. Man gillar ja, det gör han verkligen. Men på det så är han ju en sån jävla knasig, gullig och störig som fan. Person. Det är ju ja. jättehärligt. Ja. Jag tycker också om det, men eh, jag har bara inte tagit mig tid <laughs> till det, det bästa, hans album. Det bästa på sistone är ju det här när han vädjar till typ Bill Gates att han ska ge honom så en miljard och istället för att bygga skolor Ja, nej men, ja. nej, men var det inte så här, han vill ha pengar till Mark Kanye West ideas typ. ja. ja, och sina skulder och mm. så här mm. för att han, eh, eh citat, eh, den här generationens Disney. <laughs> det, det tycker jag är väldigt kul. så sant! Han är varför så många man, karaktärer i Disney. Varför skulle man inte vilja lägga pengar på det istället för att bygga eh, skolor i Afrika? Ja. ja. Vi ska, han är en inspiration. Ja, han är smart. Vi smyger igång eh, ert första låtval. Perfekt. Alkaline. Yeah. Varför har ni valt det här? För att vi har lyssnat så mycket på den här låten. Den är så ah, god. Den är typ, den är alltså jag, får romantisk stämning av den. Ja, ah, den är väldigt romantisk. Ja, den är fantastisk. We are worldwide star. We're on the solar system and back. Them local. Commoners. Them thing Lily. Ose. Madam Bad. Veneta clan. For the girl them. For the germs them. <laughs> me want to come and deconvulsion on you when you ran around on me. Don't use my mustache, your naked pussy for me cocky. You call me dick and pushing Now you when you run around on me. I mean, don't get already, I mean, still want more, want more of your body. Me know you love it when me slap up in your body. When me choke you, when we a fuck that make you happy. You call me dick and pushing Now you when you run around on me. I mean, don't get already, I mean, still want more, want more of your body. Ride, ride on it, got me think about the time love. It was your body on mine, and I love it. I wouldn't change it for nothing. No. When you give me head, then you give me brain. Yeah, I love when you climb on top of me. And the vice when you make screaming on my name. When you feel Mr. Kingston Sugar King, girl, you loved it. You know that you love it. Alright, ready. Hey, eh, you ride and ride, you ride on. You climb, you climb, you climb on. Hey. Eh. Anywhere you there and you want perfume Inna me car me drive gone Everywhere me go, you go there too Me girl, me friend, me right hand Me coulda never believe say you're really me You want be high but no way Up and up fuck every night We used to fuck every night You tell me say we woulda never left. Your life, Me love you today Tomorrow, be life Anytime me look on your picture then I'm like me want to me dick and deacon bushy, now you want you ride all out on me. Now use the mustache, your naked pussy for me cocky. They call me dick and bushy, now you want you ride all out on me. I mean, done not get already, I am still want more, want more of your body. body. Me know you love it when me slap up in your body. When me choke you, when we a fuck, that make you happy. They call me dick and bushy, now you want you ride all right on me. I mean, done not get already, I mean, still want more. Me miss your girl, me wish you coulda stand by my side, my love, my love. Fuck one mega girl, much I know, and you have the style I love, I love. Just fitting, say another man, I fuck out your whole, make me cry, my love. Mm. Can't get another fuck like yours, not even if you buy my love. You used to give me the fuck of me lifetime when you ride alright. But When your girl hurt me body and shoot me now your whole what a vibe so nice. Right. Mm, so we fuck, so we sweat, dripping wet mm, all night. Remember them days, them like how you see them. Good times. Baby, my baby, my baby, my baby. Oh, ah. ah. chance I'll sex mm-hmm. you alone. Mm. One more chance. Believe me when me tell you, so me still have the video, them inna me phone. Still remember how you scream. Still remember how you moan. Me still remember the first time when you lick your ice cream cone. Wonder if you remember how me catch feel up inna your belly. Mm-hmm. you still a think about me and I wonder if you woulda tell me Tell me Since we left all four in a December No Christmas, no Mary Me have a new girl but if you said the word me left shit you used to give me the fuck of me lifetime when you ride around. Alright. When you hurt me body and show me now your whole water vibe so nice. Alright. Mm, so we fuck, so we sweat, dripping wet mm, all night. Remember them days, them like you see them good times. Me want to come me dick and push in you while you ran around oh. me. Now you was the most dance your naked pussy for me cocky. Oh. Uh. To come and dick Ja, vad var det här vi lyssnade på nu då? Det var Alkaline och Sean Kingston. Precis, just det. Right on me. Mm. mm. Varför gillar ni den? Alltså, det är liksom stämsången där i mitten när de liksom kör någon slags crescendo och bara sjunger tillsammans med väldigt fint. Nej, men jag gillar sådana här låtar man kan lyssna på som man kan festa till. Mm. Men man kan också tar det väldigt lugnt till dem. Det, den är nästan lite ledsen också. Ja, bara, eh, ja det är verkligen typ ett mellanläge. Mm. Mm. Ja, men det känns som ja. att det har kommit en del sån dancehall de senaste åren. Så här popcorn, mm. everything mm. nice. Alltså mm. de här lite, det är, det är partylåtar men de är också gråtlåtar. Mm. Ja, verkligen. Och, uh, man kan dansa i halvtempo om man vill. på något sätt. Det är alltid lite så här eh, ylande. Mm. Och sen så vill man ändå dansa till den när man hör den. Det är ju fint med killar som gör mm. duett också. Mm. Verkligen. På något sätt. Det är sällan man hör det. Kul när killar <laughs> gör saker ihop. Skojar. Verkligen. Oj. Kanye <laughs> Lover. Kanye Lover sitter där. Vad finns det för killduetter som man gillar egentligen? Oh, gud, underskattad genre. Mm, Verkligen. Men Barriärer är väl en killduett, eller? Nej, det är Lauren bara att No Kid sjunger. Ja, det, är sant. det är den första jag tänker på. Mm. mm. Eh, finns det någon, liksom, typ Enrique Iglesias och... Ja, det var någon... med Christina Aguilera. Ja, det var det ju. Mm. Heroes. Mm. <laughs> Perfekt. Det var inte Heroes. Nej. Ja, skitsamma. Det ja. finns det säkert. Vad, vad har ni med för sådana där låtar som ni lyssnar på som är både eh, eh partylåtar och sådana som man kan sitta och softa till hemma då? Men har, du, har du en mapp hemma, Amelie? Ja, men alltså, jag lyssnar på väldigt hetsig musik tror jag när jag tar det lugnt, mm. har jag förstått. Nej, för att jag beblandar <laughs> mig med andra människor ibland. Mm. Men eh, jag vet <laughs> inte riktigt <laughs> vad. Men typ den nya Kelani-låten, den mm. Into. Mm. Tycker jag är väldigt så. Den mm. är både lugn men också festlig och lite så här <gasps> sorglig. Ändå. Bra genre. Mm. Ja, verkligen. Jag känner väl att det är min eviga, den här saxofon covers. Mm. Ja. För att det är liksom, kan, när man är väldigt heartbroken eller när man är väldigt glad mm. så blir man ändå glad av en god sax. Men man <laughs> slipper liksom lyssna på den här jobbiga texten om ja. kärlek till exempel. Det är Då sant. kan man bara lyssna på <laughs> den lilla saxen. <laughs> du Tora, vad får ni för, för vibe av det här? Det var underbart. Visst var det? Vi frågade om det var house. Ja. ja. <laughs> Är det här house? <laughs> Är det, <laughs> house? ja, det är högt i tak här inne. Ja, förlåt. jag bara sitter outa dig här. Ja, men jag du frågade för att jag undrar för att jag är musikintresserad. Ja. Men jag tyckte att det här var jättemysigt. ja, men visst är det. Alltså, det är så himla, himla Vad bra. Vad är det? Ja. Det här är Ishivu. Uh, en riktig Jenny och vänner-favorit. Han har varit med här uh, innan vi har spelat mycket av hans låtar. Uh, en gullis från Göteborg som faktiskt jobbar på Jack idag, eller har gjort det i alla fall. Ja, precis slutat tror jag, för att han hade lite för mycket att pyssla med. Med musiken? Att, exakt, och nu mm. är Aron Mac McFaul. McFaul. <laughs> där istället. Just det. En annan ah, eh, Jackie Dallavern. Ja, exakt. Det var där mm. igår. Men Tore, du var den första som liksom hajade till när man fick höra den här vokalen som kom in. Fem Kände du igen den? myror i fler än fem elefanter? Nej, fyra, elefanter. Fyra elefanter. <laughs> <laughs> Gick på Det, är det här med skämtet. Ja. Och, sånt. Nej men eh, gud, ja och att det var den här lilla eh, melodin. Men heter det inte xylofon här? Dun, dun, dun, dun. Eller? Men det var ju typ en triangel, eller det var liksom ett fin, en fin melodi, återkommande melodi över bitet som också är från Från den här låten serien, som heter typ, eh, det är O i orden som gör ja. det. vad det låter, och den här låten heter O vad det låter bra. Um, i Shivo. Uh, eh, han kommer släppa den på ett, en label som heter Junkyard Connections. Mm. Uh, ganska snart man kan följa honom på, på Facebook så kommer man liksom kunna få reda på när den här finns ute som eh, limited eh, vinyl. Um, jag har en liten hälsning också från Kivu. Hoppas ni har det bra till alla lyssnare. <laughs> Så gulligt! <laughs> jag tycker också man ska ha, om man får chansen så ska man verkligen eh, kolla in eh, honom när han spelar. Eh, han ska eh, spela lite skivor i Göteborg när Fatima Yamaha är i stan. Mm, När det är så här, eh, Label Night med trunkfunk på Yakida. Eh, nice. Eh, det borde man eh, kolla in. Ja, men det här var ju väldigt gött. Ja, vad skönt att ni gillar det trots att ni är liksom R&B och hiphop eh, chicks. Eh, ja. mest, eller? Ja, Vad skulle ni? Kanske. Gud, jag tycker att det där är så gränsöverskridande. Ja, mm. verkligen. Det är väl så en, vad man har lyssnat på alltid och sen mm. svävar man iväg. Ja. Men när man hör er spela ute så, så tänker jag mycket på så här ja, R&B, hiphop, dancehall, lite reggaeton kanske. Ja. ja. det är Nej, vi spelar ju inte sån här musik. Nej. Men det var ju väldigt... Kanske jag kan börja. Ja, kanske ja. kan börja. Mm. Uh, vi ska köra en låt som vi spelade eh, för länge sedan när den kom, alltså när originalet kom. Elijah Blake och Dej Loaf, I just wanna. Uh, vad är det, vad är det, ni har tagit med en remix? Varför det? Varför ändra? Ehm, för att den är asbra. <laughs> En remix av Arnold. <laughs> ehm, som, ja men ni får lyssna, den är skitbra. what's up. Throw another cup. Let that liquor hold your sentence. Why you gotta talk so much? Not trying to fuss. but I'm in a rush. See you moving them lips, but not on this Something You ain't saying try to be polite, but you ain't acting right. Sit your pretty ass on this bed, make a V shape with your leg. That's it. That's it. I just wanna get fucked up. Will, will, oh yeah, will. I just wanna get fucked up. Will will. Oh yeah, I do. I just wanna give up already. Already, already, no, no. I just wanna give up already. Already, already, no. I just wanna give up. Will. Vad är det med den här remixen som är så himla bra? Mm, jag vet inte, man blir så här glad. Det är exakt som texten. Det är som en revival Lider. på låten. Det är alltid Ja. mysigt att få en mix som man tycker om. Så lyssnar En man. anledning att spela den en gång till. Ja, Mm. jag tänkte med henne också. För det lät som att man liksom tyckte man lyssnade sönder Try Me och lite så här. Ja. Så det är ändå gött att, för hon är så himla grym. Nej, men alltså, allt hon rör vid blir ändå väldigt bra. Mm. Alltså hon är, hon är fett bra. Hon är cool. Mm. Ja, men jag vet precis under låten att när den kom, den här versionen med henne på, eh, att jag och en kompis satt och liksom lyssnade på den på mobilen i en mm. taxi. Mm. Så här. Men vi lyssnade på den en gång till och det är så himla fett när man, mm. att man fortfarande kan bli så peppad på en låt. Att man mm. bara ja. kör den på repeat. Nej, men man blir så peppad när man hör den här. Det är typ härligt att höra på en torsdag och känna att man lever. Vad sa du? Torsdag? Är det inte torsdag idag? Idag är det torsdag. Ja, det. <laughs> jag trodde det var, något speciellt med Ja, det var. Ah, okay. Nej, jag försökte bara säga något smart. Ja, men det är verkligen sant. Men vad sa du Tove? Tjejlyssna? Ja, Nej. Är det när man lyssnar om och om igen på samma Ja, låt? men det har jag gjort på den här. Jag Mm, borde skapa jag en spellista liksom, för bara den. Så man bara... Men den ba, eh, eh, fyller en hel lista. Ja, det är sant. Men du lyssnar ju väldigt mycket på liksom en och samma låt om och om igen. Jag vet. Väldigt, väldigt Det är liksom ett Men jag tycker det är fint. Vi, Ja. vi, känner ni till den här gamla låten med Dolly Parton och Kenny Rogers som heter Islands in the Stream? Ja. Mm. Eh, min mamma älskade den så mycket så att hon spelade in en sån här kassett eh, <laughs> när den kom. att när den var, var tredje låt och så lyssnar hon på den Fan, på fabriken okay, när hon jobbar. Det jag göra. Alltså lägga in låtar flera gånger i spellistor. Uh -huh. Men jag gjorde också det. Jag, fick ett så här gammalt blandband mm. i sjuan av en jättegullig kille. Och på hela liksom andra sidan så har jag spelat över med en Linkin Park-låt. Bara en? Liksom. ja, Vilken var det? Hela, men den liksom hitten. Try Numb. to fall and not to... <laughs> In the end it doesn't even matter. Ja, in the end. Och på andra ja. sidan var det Evanescence. Ja. Alltså, <laughs> Linkin Park, ändå underskattade. Jag vet inte, kanske. Fred Freders typ. <laughs> Älskar Så melodiöst och bra. Ja, det är sant. Men de var ju inte så tuffa. Nej, jag tyckte ju uppenbarligen det. det känns, jag har alltid tänkt på Linkin Park som de som Limp Bizkit puttade in i skåpet i skolan. Mm, alltså, shit, jag har alltid tänkt att det är samma. Oh, <laughs> nej. Nej, nej, nej, nej, nej. <laughs> Limp Bizkit var liksom storebrorsorna. Är det Verkligen. för Durst? Mob mobbarna, ja precis. Ja. Oh, Linkin Park var de ah, mobbade, tänker jag. De sjöng för fint. Ja. Det här är en mm. låt som jag har lyssnat sönder de senaste veckorna. Se om ni tycker om det. Lyssnat. Ja. Mm. Alltså jag är helt kär i den här låten. Jag tycker den är så himla himla fin. Vad tycker ni? Alltså den är ju fin. Men eh, det, ja, den är jättefin. <laughs> Men jag blir nyfiken på hur det kommer sig att du är så himla himla kär i den. Kan du liksom förklara? Men det är någonting med de här, när det ligger en sån här matta, synt, ni hör det som man hör mm, nu. Mm. Det har ju liksom legat i hela låten. Det är bara sorgsna, melankoliska mm. och så är mm. det ändå ett drivigt beat en fin melodi som liksom återkommer hela tiden. Och att den är lite brus, den är liksom lite, den är inte så distinkt eller så här superpolerad utan den är mm. lite så här trasig nästan. Det ser jag väldigt mm. uh, vackert när det blir lite mm. skevt och knäppt liksom. Mm. Um, det är i alla fall Jules Venturini, Venturini uh, en uh, producent från London som mm. släpps mm. på ett polskt skivbolag som heter Brutas känns som att det kommer Brutas. mycket... Brut, ja, man uttalar det säkert på något mm. annat sätt. Men <laughs> det verkar som att det kommer ganska mycket mysiga grejer från Polen just nu. Är det jag är sugen på att åka Spännande. dit och gå på klubb. Men de har väl liksom någon liten, här, lite knasiga ljudfestivaler och sådär? Känns ja, men säkert. gillar ja, den grejen. Ja. Mm. Nej, men det var fint. Låt oss åka. Ja, det var jättefint. Låt oss åka dit. Det låter liksom kul att göra den musiken. Alltså jag fattar att man har suttit och gottat sig som mm. musikproducent i det här. Att man, man har hittar liksom en slinga grund. som funkar. Mm. Exakt, och sen så bara går man lös. Ja. Det, kan jag förstå. Det måste vara så nice när man har hittat någonting som jag kan lyssna på den här slingan om och om igen det i nio minuter. Det låter så harmoniskt. Minuter. Det låter som att man bara blir Gud vad liksom helt avdomnad typ. bara gör för att det är gosigt. Ja, precis. Vi ska lyssna på något helt annat. Ja. Tomasa del Real. Ja. Vem är det? Eh, det är en eh, artist, DJ, låtskrivare, producent eh, från Chile. Mm. Som är asgrym verkligen. Eh, och en kompis till oss, ehm, Gonzalo Vargas, som hade klubb på en sommarklubb som jag och Amsi var med och drev i somras, Celeste. Mm. Säger du som om den bara, eh, helt, ingen känner till den. <laughs> det var en <laughs> sommarklubb som, som, vi drev i somras på en brygga. Det var ju det. Nej, det var inte på en brygga. Mm, det, var det, var en, äh. det var en riktig <laughs> institution i somras. Jätte, jätte, jättebra. Ja, det var fantastiskt. Men Thomas spelade där. Thomas spelade Gonzalo och mm. bokade henne och eh, de är vänner och nu har de gjort en duett tillsammans oh. som de liksom har producerat och skrivit ihop när hon var här i somras. Och sen Fett. har de så här skickat den fram och tillbaka. De har släppt en skitfin liten musikvideo till den och hon... Som man verkligen borde söka upp ja. efter det här. Den är jättefin. Vill lyssna. la papito que me gustas tanto, me tiene aquí llorando, aquí sufriendo. Ay papito que me gustas tanto, me tiene aquí llorando, no ves que estoy sufriendo. Ay papito que me gustas tanto, me tiene aquí llorando, aquí sufriendo. Ay papito que me gustas tanto, me tiene aquí llorando, no ves que estoy sufriendo. Así papi, papi, dame dudito, a mí me gusta también despacito, me gusta tu amor, porque es real dicen se va a casar, te lo prometo, ante la ley, vamos a lavarnos juntos los pies. Aquí rezando, aquí pidiendo, de a poco nos vamos degenerando. Yo te detengo, no me arrepiento, repetiría mil veces cada momento. Quiero partirte, quiero matarte, arrancarnos, irnos a Marte. No tengo pasaporte, viajamos a cualquier hora, yo soy tu señora. No tengo pasaporte, viajamos a cualquier hora. Yo soy tu señora. No tengo pasaporte, viajamos a cualquier hora. Yo soy tu señora. No tengo pasaporte, viajamos a cualquier hora. Yo soy tu señora. Ay papito que me gustas tanto, me tiene aquí llorando, aquí sufriendo. Ay papito que me gustas tanto, me tiene aquí llorando, no ves que estoy sufriendo. Y si te pido que te vengas conmigo. fuerte, Gud, vilken söt låt. Ja. Så fin. Som vi har pratat om flera gånger redan i det här avsnittet. När det är liksom, det är, det är lite festligt liksom, men det är ändå sorgset. Det finns och, eh, ändå djup. Ja. Mm. Och Som en, livet en tår, självt. En tår i ögat. en tår på dansgolvet. Mm. Ja. Verkligen. Berätta igen vad, vad det var. Eh, nej men det är ju en duett som sagt av Tomasa och Gonzalo och jag messade lite med Gonza tidigare idag och frågade hur liksom den här låten kom till. Han verkar kalla sig Talisto på den här. Ja, mm. exakt. Um, ehm, to Senora. Precis. Eh, och de pratar om att det är en hyllningslåt till alla som är kära men bor långt ifrån varandra. Ah, mm. long distance. För de bor ju också liksom ganska långt ifrån varandra. För att Tomasa bor i Chile men är också del av ett så supergrymt typ Gary-gäng som gör jätterolig reggaetonmusik. Mm. Och eh, många av dem bor i Barcelona. Mm. Eh, så att de har ju liksom internet som knyter dem samman. Så att det är lite fint. Och att de pratade lite om att sådär, men när man bor i ett land men har familj i andra länder och sådär. Mm. Men som sagt, ni, ni, hon var här i somras. Mm. Eh, ni bokade henne till eh, Och eh, Celeste. Gonzalo bokade henne. Ja, just det. För han hade klubb, en klubb som heter Klack. Ja hos oss i somras. På Celeste. Ja, på Celeste, precis. Det jag och alla andra undrar är ju, kommer det komma en andra sommar med Celeste? Ja. Vi längtar ju. Ja, man får ja. vänta och se vad som Jaså. lurar i mossösken, <laughs> typ. typ vad som händer på den där ön. Ja, vi okay, okay. håller väl på och pratar och ja. fixar lite, men man får se. Mm, vad som hoppas, hoppas, håller mm. tummarna. Men mm. har ni någon slags planer för sommaren? Det kommer det hända någonting kul? Det kommer eh. väl hända väldigt mycket väldigt, väldigt kul. Personligen? <laughs> Skojar ja. jag? ska åka till... Nej, men det kommer hända massa roliga saker i sommar, det vet ja, ju till 100%. Det kommer hända supermycket kul. Mm. Ja, det kommer vara mycket jobb. Mm. <laughs> men som är kul. Kanske. Kul, kul jobb. Ja, men det här låter ju ganska lovande. Ni får lova att hojta när det ja. dyker ja. upp något. You know how I do it, shows me packed out. All them girls, they pretty, they gon' twerk for me. Nasty baby, please put out that work for me. Now I noticed a couple niggas got my swag, swag. Get it stole my swag, swag. Nigga had that swag, swag. Because Flaco Jody done told me let them have that. I don't want that back. I don't want that back. But the buck buck with Marie Marie. She wants to be with Marie Marie. Every day she's thinking about Marie Marie never met nobody like me, Marie, It's ooh wanna know what's on the agenda. Keep it real, don't be a pretender. This is my show, I'm the presenter. Time is money, I'm a big spender. We can have a mad one, we can have a bender. Order what you want from the bartender. Come back to mine and that will be splendor. I'll give you a night to remember. Let's get the bed rocking, undo the stocking from the suspender. The legs are so soft and tender. Tonight you can be my contender. I wanna in a mix and I wanna blender to another world. I wanna send her over the bath. I wanna bend her, give her the cockney like need. Girl, long. Pull up to your city with the racks out. You know how I do it, shows be packed out. All them girls, they pretty, they gon' twerk for me. Nasty baby, please put out that work for me. Now, I noticed a couple niggas got my swag, swag. on the gas and then I ease off. Kiss on your neck, there you go, ease off. Back so big, look like your jeans shrunk in the wash. And we don't really need Netflix, I'ma give you something to watch. After we done, bill a spliff and cotch. Pour me a glass of the Henny on the rocks. Get ready for round two, cause anytime we knock boots, then you know we knock twice. So lucky I found you, girl, you were looking way too cold in your Reebok eyes. So your girlfriend, you don't need advice. Always in your ear like he's not nice. She's just upset, she got juiced in the bunk bed, and you know she's not white. See me with the street goons on the ends. Next day I'm in the GQ top 10. Tracksuit Mafia, the best dressed men. Linked us now, she don't wanna link them man again. Your ex plays in the prem, but you never see him taking a pen. Cause if you can't hit the G spot when it comes to the spot kicks, man, I gotta wait on the bench. Girl, I pull up to your city with the racks out. You know how I do it, shows be packed out. All them girls, they pretty, they gon' twerk for me nasty, baby, please put out that work for me. Now, I noticed a couple niggas got my swag, swag. Get it stole my swag, swag. Nigga had that swag, swag. Because Flaco Jody then told me let them have that. I don't want that back. I don't want that back. Girl, I pull up to your city with them racks out. You know how I do it, shows be packed out. Skepta, som precis var här, eh, Ladies Hit Squad, uh, eh, DWE och ASAP Nast var med också. Uh, Amelie, du satt och diggade lite. Vad tycker du om det här? <laughs> ja, alltså, jag har inte lyssnat så mycket på Skepta. Nej, men jag har inte det innan, men det här var ju jättebra. Ja. Varför men ni har inte gjort inte... det, frågar jag mig. Right, För det här var ju... Kanske inte soft. så himla typiskt så här grimigt beat, utan mer liksom amerikansk mm. mm style, fast mm. brittisk rap. Typ. Mm. Uh, ja, men det kom precis en video till den här som är ganska så slappig och party. Nice. Men, vad heter den? Ladies? Uh, Ladies Hit Squad. Oh, fint, oh. Fint. <laughs> Ni ska lyssna på någonting som heter Galante. Vad är det? Som ni har tagit med? Mm, det, det, är en låt som är... du har ramlat över. Ja, jag vet inte. Hur ramlade ju... du över den? Typ någon av alla... <laughs> Jag snubblade på den. Ja. På Soundcloud. Som jag vet inte, massa... Jag följer bara massa sidor Ja. Och så lyssnade jag på den här och sen har jag fortsatt lyssna på den varje dag. Ja. Så att den är bra. Ja, <laughs> så där, exakt så där är jag också. Eh, jag lovade ju att inte ställa folk till svars i den här podden. Berätta massa info. Bara, nej, Men det, det där är så inte. kul om man har så här, det känns som att typ gamla mappar mappar med låtar på datorn som är en sån här Soundcloud-stövel typ. Som man... Stövel? Men nu får den lite shine den här låten. Nu är det inte jävla stövel längre. Vadå? <laughs> <laughs> En Soundcloud-stövel? Nu blev det en klacksko. <laughs> Conmigo no pasas complicaciones. Solo me buscas cuando quieres sin dar tantas explicaciones. A la hora de darme el toto a mí. Mami, si tú me seduces, yo también te seduzco. Cuando ya estamos nuevo saber que cuando más me luzco. Deja el abuso, tenga lo tuyo, no me dejes maluco. A ti todo te resbala, pero soy un loco Mami, si tú me seduces, yo también te seduzco. Cuando ya estamos desnudos, sabes que cuando más me luzco Deja el abuso, tenga lo tuyo, no me dejes maluco A ti todo te resbala, pero soy de Naruco Es la primera cita, yo soy de loca chicha Si te pones bellaca, es porque te necesita Vete, vámonos a toa que esta noche yo te toco, donde te vuelves loca y se te moja ese otro. Ya yo sé por qué conmigo, baby, eres así. En la cama yo soy el que te hace a ti sentir cosas que nadie te ha hecho. Llegué al punto estrecho, como nadie yo te hice venir. Mami, si tú me seduces, yo también te seduzco. Cuando ya estamos desnudos, sabes que cuando más me luzco. Deja el abuso, tenga lo tuyo, no me dejes maluco. A ti todo te resbala, pero soy tu nenuco. Mami, si tú me seduces, yo también te seduzco. Cuando ya estamos desnudos, sabes que es cuando más me luzco. Del abuso tengo lo tuyo, no me des maluco. A ti todo te resbala, pero soy tu nenuco. Mami, si tú me provocas, después de un par de copas. Y te me pones bien loca, yo te como esa yo, yo. Tú sabes cómo es la cosa, te quito la ropa. No te me pongas nerviosa, socia, que la noche será deliciosa. Cuando yo te coma completa, mami, te voy a saborear del el culo hasta las metas Ya tú conoces todas mis intenciones, no tipas situaciones de relaciones. Mejor chingamos todas las posiciones, como tú quieras con un sin condones. No, no, no, no, no, mami, no, no, no. tienes por qué enamorarte. Conmigo no pasas complicaciones. Solo me buscas cuando quieres, sin dar tantas explicaciones a la hora de darme todo a Pero si tú me seduces, yo también te seduzco. Cuando ya estamos desnudos, sabes que cuando más me luzco. Deja el abuso, tenga lo tuyo, no me dejes maluco. A ti todo te resbala, pero soy tu adulto. Mami, si tú me seduces, yo también te seduzco. Cuando ya estamos nuevo, sabes que cuando más me luzco. el abuso, tenga lo tuyo, no me dejes maluco. A ti todo te resbala, pero soy un maluco. Que dijo lo nuestro de tan solo ver. Que solo mirarse, quererse, matar y gustarse. Como nos gustamos Sé como nos lucimos, desaparece, no pase lo que hacemos cuando no encontramos. Tu mirena ver su mi castillo, tu maluco, tu cuco, tu caco, tu Pablo, tu capo, tu chape, que te lo mete siempre a lo bruto. Los de nosotros son misiones, de ustedes son las habitaciones. estamos siempre a lo loco, le meto puñetas de mi posición. Una maldita abusadora, dora como dora, exploradora, víbora que me devora, como pilola enamora. Como si ella fuese una bomba atómica cuando se con conmigo tono condena, la nena te culona. Cuando se amanece, cuando el sol llega a salir, volvemos y lo hacemos sin temor a morir. Cuando empezamos a comer, no se pone frío el infierno, en el calor hacen invierno en la ciudad que siempre es gris. Mami, si tú me seduces, yo también te seduzco. Cuando ya estamos desnudos, sabes que cuando más me luzco eso tengo lo tuyo, no me dejes maluco. A ti todo te resbala, pero yo soy tu luz. Ladies. Ladies. Ladies. <laughs> Vad var det som eh, stod ut med den här låten i Soundcloud-flödet? Mm. Så att du bara såhär, uff den här Men den här är lite såhär lugnare och mysigare än mm. många. Tyckte den hade lite det där tempot som du säger att du gillar. Att den var liksom glad och ledsen ja. på samma gång. Men det är ju, Slappy. allt jag tycker om är ju både glatt och sorgligt. Det är mm. lite min melodi. Jag tror till och med att vi pratade om det när vi var här förra gången. Att du hade med dig en låt som var liksom glad och ledsen. Men, det är Men vet typ ni att alla typ? gäster som är här säger exakt den här grejen i varenda avsnitt. Så det är liksom en gemensam nämnare för alla oss tror jag. Det är en stomme. Mm. Ja. Det bara är så. Men det är mysigt. Jag gillar hela. Oh, oh. Jätte, jättefint. jättefint. Mm, den var god. <laughs> Vi får se, vi får bjuda hit någon riktigt check person någon gång som bara spelar superglad musik. Ja, eller, <laughs> eller ett emo. Mm, ett emo, jag skulle gråter typ. Ja. Ja. ja. Pratar ut. Ja. <laughs> Tora! Vad, eh, vad ni på gång eh, nu närmsta tiden? Har ni några roliga spelningar till exempel? Eh, vi ska spela på Marie Lavaux nästa vecka. Mm. Med Namaste? Ja, mm. och Kakan. Mm. Hermansson. Ja, bland annat. Nere i källaren? Ja, ja, precis. Det börjar bli ganska kul igen. Ja, faktiskt. Ja, de Nej, har styrt upp det. Det är mm. ju liksom... De det är har ju kul. ny ledning. Ja. Marillevå på, på Söder, mm. eh, ja, ganska nära Mariatorget. tror jag det är. Mm. Och sen firar vi 8 mars med Bang mm. och Ami och Fanna mm. som var här. Just förra det. veckan. Så, eh, spelar också. Det är riktigt smetigt i den här podden. Alla känner alla Eh, men Stock <laughs> att den är liksom Stockholmsbaserad så blir det ju onekligen Ja, mm. jag, jag, tänker att jag och Peter får åka på turné snart och göra lite poddar ute i landet. Ni får höra av er ni som Göteborg. Tycker, vill att vi ska köra. Där har vi faktiskt varit spelat in några gånger. Kanske till Lund typ? Ja. Nej, men, Lund, åk upp. Men säg jag tänker att Lund eh, har där har de väl en radio, en sån här studentradio. Nej, nej, nej. Jag Va? tycker ni ska åka till typ Nordingrå. Vad heter det? Vad, höga, vad, jag vad ligger det? Det ligger representation. Okay. Verkligen. Ja, men lätt. Bara någon bjuder oss mm. uh, så, så kommer vi. Eh. <laughs> men vi är kvar här. <laughs> så himla, himla mysigt att ni kom tillbaka. Ja. Det var comeback. Så mysigt att vara här. Verkligen. Lycka till med alla spelningar och uh, vi håller tummarna för uh, kul grejer i sommar. Men namaste. Yeah. Hej då! Vi avslutar med målgrab som eh, känns som att det bara så här, dyker upp eh, låt på låt på låt. Men så jävla fet. Den här heter Sun Ra.